หิตาสังโยคาทิโน สัพพะตะเคคีสัตสะสสิทัตังยะชัสสะรสิตเตหาจตุธานามันตานังโทเทโททักกาเรขะหัสสะคารณิวังขะหัสสะโทรังทาตวันตาสาโลโภวิมีวิทันเตอนามะการานามันตานังนิยุตตาตัมีนาตาคัตตาจานาบุมีการัสสะจต สมิงตุงตุนาตเพสุวาการิตังวิญาณานุพันโตอาณากายุนาหูนังกากาชาชานังกิติกิปิตานากาเปปัญโมกันโตกิติทานาสุตังนิติตัง